Danas je 16.11.2013. godina, sabota. Poštovani slušalci, svaka sabota se družimo sa našeg gosta. Naš redovni gost koji ureduje i priprema jedan deo za, naš, za nas i za naše slušalci, Idris Bilibani. Emisija je u dva dela, drugi deo je pitano i odgovori i nakon toga selam za sve slušalci. Uvaženi Fendija, dobro niste došli. Još jedna današnja emisija koja ga očekuje svaka sobota. Alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuhu. Allah da me nagradi je molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ni Allah subhanahu wa ta'ala podari korisno znanje da ni Allah subhanahu wa ta'ala pouči onome što ne znamo i da ni inša Allahu ta'ala omogući da nakon stečenog znanja budemo inša Allahu ta'ala doni koji rade po onome što su stekli od znanja Naša emisija je vo dva dela prvi je samo slobodno odgo kako naziva me ovo je slobodno znači predavanje koje nastavljamo ovaj ciklus. slobodno predavanje, a nakon toga pitanje odgovori. Što, što je pripremljeno da čujeme unapred malo da bismo bile popažljive na vaše predavane? Znači, što je danaska, koja tema ste izabrali? Znači, govorimo o dijelima koja izvode iz vjere. Dijela koja izvode iz vjere, dakle kako bi spoznali koja su to dijela, inša Allahu kako bi ih nakon toga izbjegavali.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 Njemu se utječemo od zla naših duša i naših loših dijela. Koga Allah subhanahu wa ta'ala na pravi put uputi, nikoga u zabludu ne može odvesti, a koga on s pravdom u zabludu ostavi, nikoga na pravi put ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog Boga sam Allaha, jednog jedinog koji nema niti druga niti ortaka i svjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik kojeg uzvišeni posla kao milo svim svjetovima. Neka je salavat i selam na njega, njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A potom, draga braću i cijenjene sestre, spoznali smo da nakon što čovjek izgovori riječi šehadeta i ispuni uvjete koji se moraju ostvariti kako bi njegov šahadet bio valjan, ispravan i primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala gospodara svih svjetova, da nakon toga čovjek mora voditi računa o tome da ne počini neko dijelo, da ne izgovori kakvu riječ koja ruši šahadet, poništava šahadet i izvodi ga iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Spomenuli smo i primjere još od vremena poslanika sallallahu alaihi wasallam pa, pa, do dan danas primjer ljudi koji su izgovorili riječi šehadeta i ispunili njegove uvjete ali su nakon toga počinili neko djelo koji ih izvode koji, koji, koji ih izvodi za Allahove subhanahu wa vjere pa su time postali pa su time postali nevjernici uzvišeni nas obavještava još o čovjeku iz vremena Musa alaihi salam pa kaže obraćajući se svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Tim proučim spomeni im, ispričaj im primjer onoga kojem smo mi dali naše dokaze. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَانْسَلَخَ مِنْهَا ali ih je on ostavio, zanemario, napustio. pa ga je šetan propratio i on je bio od onih koji su stradali i koji su propali. Kažu mu Fesiri, komentatori Kur'ana, da je ovaj ajet objavljen povodom čovjeka iz naroda Musa a.s. koji kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao tu blagoda da je znao najuzvišenije Allahovo ime. Znao je najuzvišeniji Allahovo ime kojim ukoliko se Allah subhanahu wa ta'ala dozove, ukoliko mu se rob njime obrati Allah subhanahu wa ta'ala mu slišava dovu. Pa je narod Musa a.s., oni koji su suprostavljali davi pozivu Musa a.s., tražili su od ovog čovjeka da dovi Allahu dželle njegovim najuzvišenijim imenom protiv Musa a.s. Ovaj čovjek je to na početku odbio, Međutim, kako su oni navalivali na njega i tražili i bili ustrajni u tome, ovaj čovjek im se odazva. Te je htio da dovi protiv Musa a.s. ali gospodar Đelevala je dao te je zaboravio Allahovo najuzvišenije ime. Zaboravio Allahovo najuzvišenije, najuzvišenije ime. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala povodom njega objavio ajet kojeg smo malo prije spomenuli, kojeg smo proučili, obavijesti o onome kojem smo dokaze naše dali, dakle poučili ga Allahovom imenu, najizvršenijem imenu, ali fenseleha minha, on je to zanemario, on to nije upotrijebio onako kako treba, kako doliko gospodaru subhanahu wa ta'ala, pa ga je šetan propratio i on je bio od onih koji su, od onih koji su stradali. Spomenuli smo također da je širk Spomenuli smo šir kao prvu stvar koja čovjeka izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Počinje od velikog širka, izlazi iz Allahove dželja vjere i postaje nemusliman, postaje, postaje nevjernik. Također, napomenuli smo da se za širk, za počinjenca velikog širka veže nekoliko, nekoliko stvari. Prva od ti da Allah subhanahu wa ta'ala ne oprašta onome ko počini veliki širk ako preseli na njemu ne pokajavši se od njega. Inna Allahe la jagfiru a yushreke bihi wa jagfiru maduna dhalike limen ješa. Allah neće oprostiti da mu se širk čini, a oprostit će druge grijehe mimo toga onome kome on bude htio. Spomenuli smo također da je počiniocu velikog širka ulazak u džennet zabranjen innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi ilđenne <clears throat> doista onaj ko čini širka Allahu Allah mu je zabranio ulazak u džennet također počinjencu velikog širka njegovo mjesto je vatra njegovo prebivalište je vatra džehennem u kojem će vječno boraviti nar kaže Allah ala, govoreći onome ko počini širk njegovo mjesto je vatra njegovo mjesto je je vatra Zatim također počiniocu velikog širka propadaju sva njegova dobra djela koja je prije toga počinio. Od namaza, posta, zekijata, hađa i bilo kojeg dobrog djela kojeg je počinio prije nego li dakle uradio širk, onog momenta kada uradi veliki širk propadaju sva njegova, sva njegova djela. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala Obraćaju se poslaniku sallallahu alaihi wa sallame وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ A tebi i poslanicima, onima prije tebe je objavljeno, ako bi ti širk učinio, tvoje dijelo bi propalo i ti bi na sudnjem danu bio od onih koji su, koji su dakle stradali. također veliki širk čovjeka izvodi iz Allahome subhanahu wa ta'ala iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere ovo su dakle, to su glavne najbitnije specifike ili karakteristike velikog, velikog širka spomenuli smo na kraju da je definicija velikog širka posvećivanje bilo kog vida i badeta nekom drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Veliki širki, dakle definicija velikog širka jeste posvetiti neki vid ibadeta nekom drugom mimo gospodara subhanahu wa ta'ala, a dakle bit će i riječi inša Allahu ta'ala o primjerima velikog, o primjerima velikog širka. Jedan od islamskih učenjaka Ibn Qaim Rahimullahu ta'ala govoreći o velikom širku i o njegovoj ružnoći kaže Rahimullahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala nas je obavijestio da je poslao poslanike i da je objavio knjige kako bi ljudi sudili pravdom. A doista je najveća pravda teuhid. On predstavlja vrhunac pravde i njegov stup. A doista je širk zulum, nepravda, nasile. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inne širke le zulmun azim. Doista je širk veliki, veliki zulum. Stoga je širk najveći zulum, dok je teuhid najveća, najveća pravda. Da teuhid je najveća pravda. I zbog toga ono što se najviše suprotstavlja teuhidu, to je i najveći grijeh. A to je dakle širk, činjenje širka Allahu subhanahu wa, ta'ala. S obzirom da je širk Allahu subhanahu wa ta'ala, da se suprotstavlja teuhidu, on je zbog toga najveći grijeh radi kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio ulazak u džennet onome koga počini, onome koga koga počini. Također Allah subhanahu wa ta'ala od njega odbija da primi bilo koje djelo. Odbija također gospodar subhanahu wa ta'ala da se za njega, za onoga ko počini širk i ko može zauzeti kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem, na sudnjem danu i tako i tako Dakle, za počinioca velikog širka imamo i određene propise. Onaj ko upadne u veliki širk, postoje određeni propisi koji se vežu za njega kako na Dunjaluku, tako i na, tako i na Ahiretu. Što se tiče ovog Dunjaluka, onome ko počini širka Allahu subhanahu wa ta'ala, i time dakle postane mušnik, postane nevjernik, takvom nije dozvoljeno, takvom nije dozvoljeno obaviti dženazu jer je dženaza dova a Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio poslaniku sallallahu alaihi wasallam i vjernicima da dove za one koji su preselili na nevjerstvu koji su preselili čineći širka Allahu subhanahu wa ta'ala kaže gospodar subhanahu wa ta'ala obraćajući se poslaniku sallallahu alaihi وسلم i vjernicima ma kana lin nabiji wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim a niti vjerni niti poslanik niti vjernici nemaju pravo da se mole za one koji su preselili na širku, pa makar bili njihova bližnja rodbina nakon što im je postalo jasno da su oni od stanovnika vatre. Nakon što im je postalo jasno da su oni od stanovnika vatre. Ovaj ajet je objavljen povodom Ebu Taliba, miđe poslanika sallallahu koji se nije prihvatio islama koji se nije prihvatio islama iako i sam vjerovao da je islam ispravna vjera vjerovao i sam da je Muhammed sallallahu na istini ali nije izgovorio riječi šehadeta nije se prihvatio dini islama te je preselio kao takav Došao mu je poslanik sallallahu u zadnjim momentima na samrti te mu je rekao o Amidža reci la ilaha illallah riječi šehadeta, riječi kojima će se zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala za tebe na sudnjem danu, dakle da činim šefaat za tebe. Međutim, kod e, Ebu Taliba su bili prisutni Ebu Džehl i Abdullah ibn Ebi Umeje koji su dakle bili mušnici. Pa su rekli Ebu Talibu, o Ebu Talibe, zar ćeš ostaviti svoju vjeru? Zar ćeš ostaviti vjeru svojih predaka? Te je Ebu Talib poslušao njih i nije se odazvao na poziv na riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam te zadnje riječi koje je izgovorio bile su da je on na vjeri da umire na vjeri Abdul Muttaliba dakle njegovog njegovog dakle oca Abdul Muttaliba koji dakle nije preselio na teuhidu, nije preselio na imanu. Pa je tako i on dakle preselio na ne, na nevjerstvu ne, ne prihvativši ne izgovorivši dakle riječi riječi šehadeta i ne prihvativši islam kada je to vidio poslanik sallallahu alejhi ve rekao je doviću za tebe osim ako mi ne bude zabranjeno pa je Allah subhanahu wa taala objavio ajet Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet kojeg smo malo prije spomenuli, a koji im zabranjuje poslaniku sallallahu alaihi wasallame da dovi dakle za onoga koji je preselio na širk. Za onoga koji je preselio na, na širk. Dakle, onome ko preseli čineći širki kufra Allahu subhanahu wa ta'ala, takvom nije dozvoljeno na ovom dunjaluku klanjati dženazu. Takav se na ovom dunjaluku ne gasuli. Takav se na ovom dunjaluku ne ukopava u muslimansko, u muslimansko groblje. Ne ukopava se u muslimansko, muslimansko groblje. To su neki dakle propisi, samo neki propisi koji se vežu za njega na ovom dunjaluku. A što se tiče ahireta, neki od tih propisa su već prethodili, a to je da je takvom ulazak u džennet zabranjen, da je njegovo mjesto vatra, zatim također neće biti dozvoljeno ni da nikome, dakle, ni vjerovjesnicima, ni šehidima, ni njegovim bližnjima, da se zauzimaju za njega, da za njega čine šefak, jer Allah subhanahu wa ta'ala govoreći onima koji su preselili na nevjerstvu, na širku i kufru kaže gospodar žele wa ala فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ شَافِعِينَ I njima neće koristiti zagovaranje šefat šefađija zagovaranje onih koji se budu zagovarali jer Allah subhanahu wa ta'ala ne dozvoljava da se iko zauzme za onoga koje je preselio čineći širk i kufr Allahu subhanahu wa ta'ala da bi se neko mogao zauzeti za drugu osobu na sudnjem danu neophodno je bitno je da se ispune dva uvjeta a to je da je onaj koji je preselio dakle da je preselio na teuhidu na imanu a ne na širku i na kufru i da je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan zadovoljan عليهما I zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى a koliko je meleki, meleka na nebesima čiji šefat neće koristiti osim illa min ba'di an ya'zana Allah osim nakon što Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli onome kome on hoće i onome sa kim je gospodar subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala zadovoljan onaj sa kim je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan također jedan od učenjaka šejh bin Baz Allahu ta'ala kaže doista je širk pripisivanje druga Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetu poput toga da čovjek doziva, upućuje dovu kipovima ili nekom drugom ili pak da draži pomoć od njih ili pak da se zavjetuje njima ili pak da klanja njima ili da pak da posti radi njih ili da kole radi njih u njihovo ime poput onoga što se zakole što određeni ljudi kolju u ime fulana i fulana koje goni dakle smatraju kao eulijom i tako dalje i tako dalje isto tako u širk spada, kaže dalje ovaj učenjak, da se traži pomoć od poslanika sallallahu alaihi wa selleme, kao što je prisutno dakle, kod određenih ljudi koji dakle umjesto da kažu meded ja Allah, pomoć ja Allah, kažu na primjer meded ja Rasul Allah, pomoću Allahu poslaniće ili ja Abdel Kadir ili ja ovaj i tako dalje dakle imena nekih ljudi koji one smatraju da su od Allahovi od Allahovi evlija onaj ko tako nešto uradi kaže dalje dakle ovaj učenjak ili pak doziva, spominje još primjera, ili pak doziva mrtve, upućuje dovu njima u smislu, dakle, traži od njih ispunjenje kakvih potreba ili otklanjanje kakvih poteškoća, onaj ko tako nešto uradi, takav je počinio, takav je počinio širk, takav je počinio, počinio širk i time je postao mušik postao je nevjernik kojem je dakle njegovo djelo propalo jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ a kada bi oni širku učinili propalo bi ono što su oni ono što su oni radili ono što su oni što su radili također u širk kaže je ovaj učenjak potpada i tom da se obožava potpunosti neko drugo mimo, mimo Allaha neko drugi mimo Allaha subhanahu wa subhanahu wa ta'ala da se obožava drveće ili kamenje ili kipovi ili džinni ili da se obožavaju umrli ili oni koje oni nazivaju evlijama ili pak da se klanja njima da se posti u njihovo ime se zaboravi na Allaha subhanahu wa ta'ala, sve to predstavlja najveći kufr i najveći i najveći širk. Sve to predstavlja najveći kufr i najveći, najveći dakle širk. Ovo dakle primjere koje je spomenuo, primjeri velikog širka, a dakle jednom definicijom reko smo, kažemo da u veliki širk potpada upućivanje bilo i ibadeta nekom drugom, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svi, gospodaru svih svjetova, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru, svih svjetova. Što se tiče pak malog širka, ovo je sve bilo vezano za veliki širk, ostaje da u kratkim crtama progovorimo o malom širku, to je dakle grije koji ne izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, ali po svojoj opasnosti dolazi odmah nakon velikog širka. Dakle, mali širk po svojoj opasnosti dolazi odmah nakon velikog, nakon velikog, velikog širka. A primjeri malog, a definicija malog širka jeste po jednom dijelu učenjaka da je to svaki postupak, svako dijelo ili svaka riječ koja vodi ka velikom širku. Ona dakle u osnovi nije veliki širk, ali ako vodi ka velikom širku onda takva riječ dakle ili takvo dijelo predstavlja mali predstavlja mali širk. Predstavlja mali širk. Poput, kao što je spomenuo Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, primjer dakle, za mali širk, poput zaklinjanja nekim ili nečim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mimo Allaha i njegovih svojstava. Da se čovjek dakle zakune u oca ili majku ili djecu i tome slično. Sve odakle predstavlja mali širk predstavlja predstavlja mali širk. Kada kažemo opet, dakle, draga braćo i cijenjene sestre, mali širk, onda to ne znači da je ovaj grijeh mali. Ne, naprotiv, to je dakle veliki, krupni grijeh. On po svojoj veličini dolazi odmah nakon velikog širka, ali smo ga nazvali malim kako bi napravili razliku između njega i između velikog širka. Između njega i između velikog, velikog širka. Kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam, men halefe bi gajri lahi kefar au ašrek onaj ko se zakune nečim ili nekim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala takav je počinio širk dakle, počinio je mali počinio je mali širk isti je slučaj sa riječima čovjeka kada bi rekao što želi Allah i ti kako je rekao neki čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa selleme pa je poslanik sallallahu alaihi wa selleme rekao zar si me učinio suparnika Allahu subhanahu wa ta'ala ne govori tako već reci ono što jedino Allah želi ono što jedino Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala želi. I ovaj mali širk on čovjeka ne izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjerem onako čovjek preseli dakle na njemu neće biti od onih koji će biti u vječno u vatri, ako i bude kažnjen zbog njega, bit će dakle jedno vrijeme u vatri, ali će na kraju njegovo konačno boravište biti džennet gospodara subhanahu wa ta'ala. Njegovo konačno boravište bit će džennet gospodara subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Zatim također u mali širk potpadaju i riječi čovjeka ono što želi Allah i ti da nije bilo Allaha i tebe i tako dalje i tako dalje. Sve dakle ove primjeri koje smo naveli, svi ovi primjeri koje smo naveli, to su primjeri malog širka koji iako čovjeka ne izvodi, reko smo izvjere ali predstavlja dakle najveći grijeh nakon velikog širka na čijem dakle čišćenju treba poraditi svaki mu'min, svaki vjernik, svaki musliman i, svaka muslimanka.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 onaj ko počini širk Allahu subhanahu wa ta'ala taj je doista u velikoj zabludi taj je doista u velikoj u velikoj zabludi E, još jedna stvar, dakle, još jedno koje, djelo koje je povezano sa e, velikim širkom i koji predstavlja dakle vid ili oblik velikog velikog širka a to je uzimanje posrednika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova uzimanje posrednika između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih i njegovih robova uzimanje tih posrednika na koje se čovjek oslanja na, od kojih dakle traži i tako dalje i tako dalje. I ovo je također bilo prisutno u vrijeme predislamskih Arapa koji su vagajući Allaha subhanahu wa ta'ala svojim mozgovima, dakle sa stvorenjima upali u ovu vrstu, u ovu vrstu širka. Te su tako rekli, mi se ne možemo direktno obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu dželle wa se ne možeš direktno obratiti, već mora postojati neki posrednik. Vagali su gospodara subhanahu wa ta'ala sa njegovim stvorenjima, jer kažu na ovom dunjaluku ne možeš direktno otići kod predsjednika, kod ministra i tako dalje i tako dalje. Već te kod njega treba uvesti neko ko je blizak njemu, neko koga poznaje i tako dalje i tako dalje. Isto kažu tako i sa gospodarem subhanahu wa ta'ala, ne možeš mu se direktno obraćati, već se trebaš obraćati preko evlija, trebaš se obraćati preko šejhova i tako dalje i tako dalje te su na taj način upali upravo u šir kojeg su činili mušnici u vrijeme poslanika sallallahu alaihi veseleme onda kada su govorili ma na'buduhum illa li yukharribuna ila Allahi zulfa. Mi ove, dakle, ljude ne obožavamo osim da bi nas oni približili Allahu subhanahu wa ta'ala. Razlog dakle radi koji obožavamo njih nije zbog toga što mi vjerujemo da oni štete dakle ili pribavljaju koristi i tako dalje i tako dalje. Već je razlog to što su oni smatrali da ih te evlije, dakle da i ti ljudi, dobri ljudi približavaju gospodaru subhanahu wa ta'ala. Da su tako dakle njih dozivali, od njih tražili da se zauzimaju kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njih, da dove Allahu dželle za njih i tako dalje i tako dalje od ljudi dakle koji su umrli, koji su preselili, preselili i time upali u i time dakle upali u širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Iz nema u dini islamu, vjeri islamu nema posrednika između Allaha i njegovih robova. Ne postoji posredništvo između Allaha i njegovih robova. Posredništvo postoji samo u dostavljanju objave, u dostavljanju knjige i u tom smislu su Allahovi vjerovjesnici bili posrednici između Allaha i njegovih robova, time što su dostavili vjeru kojim je objavio Allah subhanahu wa ta'ala i dostavili knjigu kojim je Allah subhanahu wa ta'ala objavio da je dakle donesu dostave ljudima kako bi radili, kako bi radili po njoj. Mimo toga posredništva u islamu nema već se e, rob obraća direktno gospodaru subhanahu wa ta'ala i zato je neispravna ova dakle analogija mušnika koji su vagali primjer gospodara subhanahu wa ta'ala izjednačavali i poistovjećivali sa primjerom robova zato što je gospodar subhanahu wa ta'ala jedno od njegovih dakle lijepih imena Allamul Gujub da on sve poznaje poznaje dakle svaku svaku tajnu da njemu ništa nije nepoznato da je gospodar subhanahu wa ta'ala taj koji je hakim taj dakle koji je mudar taj koji sve vidi koji sve čuje i tako dalje i tako dalje i zato gospodaru dželle nije nepoznato e, nijedno stanje nekog čovjeka već mu je poznato svako njegovo stanje, svaki dakle njegov smira i svaki njegov pokret i gospodar ala nema potrebe da ga neko obavijesti o stanju njegovih robova, već i gospodar subhanahu wa ta'ala sve dakle vidi, sve čuje i gospodar subhanahu wa ta'ala ih najbolje ih najbolje poznaje. Ma je kuno min nežva, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, min thalathedin illa wa huwa rabi'uhum. Nema nijednog dosašaptavanja trojice, a da Allah subhanahu wa ta'ala, dakle nije četvrti, to jest da ih Allah ne čuje. Allah je dakle sa njima čuje ih. Svojim, Allah subhanahu wa ta'ala je sa, sa njima svojim dakle znanjem. Wala hamsetin illa huwa sadisuhum niti, niti bude pet a da Allah subhanahu wa ta'ala nije dakle šesti da nije tu svojim znanjem وَلَا أَكْثَرَ niti više od toga, niti manje od toga, a da Allah subhanahu wa ta'ala nije sa njima, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al a potom će Allah subhanahu wa ta'ala obavijestiti o onome što su radili na sudnjem, na sudnjem danu. Stoga kada je takvo stanje gospodara subhanahu wa ta'ala, onda gospodar nije poput njegovih robova, pa da vagamo i koristimo analogiju, pa da poput dakle stvorenja koja ne vide, ne čuju, ne znaju i tako dalje, dakle njihov vid nije savršen poput vida gospodara, njihovo niti je njihovo znanje savršeno poput znanja njihovih gospodara i zato ljudi imaju potrebe da ih drugi se, da ih informiše i tako dalje, što nije slučaj sa gospodarem subhanahu wa, subhanahu wa ta'ala. Stoga je dakle ovo još jedno odjelo koje čovjeka, jedan oblik, dakle vid širka koji čovjeka izvodi iz Allahome subhanahu wa ta'ala vjere, a to je uzimanje posrednika između roba i Allaha subhanahu wa, subhanahu ta'ala. Kaže jedan od učenjaka, šehhul islam ibn Temije, rahim Allahu ta'ala, onaj ko uzme meleke i poslanike, posrednike između njega, dakle i Allaha, od koji, od koji dakle traži, na koje se oslanja, od kojih traži pribavljanje koristi i otklanjanje štete, kao da traži od njih, poput toga da traži od njih oprost grijeha, da traži od njih upudu, da traži od njih otklanjanje poteškoća i tako dalje. Onaj ko tako postupi, takav je, kaže, nevjernik po konsenzusu muslimana. Takav je nevjernik po konsenzusu, po konsenzusu muslimana. Također, na drugom mjestu kaže pa ako pritvrde, pritvrde, oni pritvrde posrednike između Allaha i, njegova, i njegovih stvorenja poput ljudi, poput straže koja stoji kod vladara, pa onda ti njegovi bliski, njegovi stražari dostavljaju ono što je potrebno kralju, ono što on ne zna, obavještavaju ga, a isto tako i ovi upućuju dakle svoje dove onima za koje one smatraju da su Allahove evlije, pa zatim da te evlije upućuju Allahu subhanahu wa ta'ala pa doista je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji dakle obskrbljuje svoje robove i koji dakle e, upućuje a robovi su ti koji traže od gospodara subhanahu wa ta'ala stoga nije dozvoljeno potvrditi ovakav vid posredništva između Allaha dželle i njegovi robova naprotiv onaj ko to uradi na ovakav način dakle e, pritvrdi posredništvo između Allaha i njegovih robova postao dakle nevjernik i mušrik e, kojem je obaveza dakle da se pokaje, a ako se dakle ne pokaje, onda u takvoj situaciji da Allah sačuva i preseli na tome, preselio je dakle na širku i za njega se veže od propisa ono što smo, ono što smo reć, već dakle ranije, već ranije spomenuli. Iša Allahu ta'ala, Uh, govor dakle o ovoj temi o dijelima koja izvodi za Allahova subhanahu wa ta'ala vjere je poduži mi pokušavamo da u kratkim crtama upozorimo na ova djela kako bi se klonili, da ukažemo na ova djela, da ih dakle spoznamo kako ne bi bili od onih koji su upali u ova djela i time da Allah sačuva nesvjesno postali nevjernici izašli iz dini islama, a da to dakle uopšte i ne ciljamo, a da to uopšte i i ne ciljamo. Molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nas sačuva širka, svakog dakle oblika i vida velikog i malog širka molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naše djelo učini naša djela učini iskrenim u njegovo ime molim gospodara subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenosti u našim riječima i u našim djelima aqulu qawli hada wa li wa lakum Poštovani slušalci, ti je bilo prvi dio, a da ve podsjetim na naše broje telefoni koje će vi vidjeti na raspolagane i dostupne za vaše pitana našemu gostu. 044719137 kao i 049365484. Nakon kratka pauza se vraćame ponovo u emisija. Vidite zajedno su nas.